prava put vjernika. Mi da nije bilo jaciju da klanjam. Ja sam skratio nama, klanjao sam dva rekata, bio sam i sad. I na prvom rekatu učio neko od kraćih sura. Znači, prije namaza stojimo ovako i ja njemu isto govorim pravno sa stanje, raspoređujemo se. Zanijetili na prvu seždu. Samo je jednom pustio glas i gotovo. Završeno treba tu sad da nije, da je, da je ovo, da je ono. Nema vrka. Eđel, iskucale, kada došao Eđel, sve što je trebao od zraka, iz nisu, od na svaki poju sve završeno. Ne odgađa se, niti kasnije. čega nam je to Allah objavio? Jel tako, da ne strahuješ, da ne, nemaš patnje nikak. Jer, pogledaj, znači, kako, kakav je život onoga ko u čvrsto vjeruje, a kakav je onoga ko ništa od ovog za ovo ne zna. الموت الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة الموت تتزل الأرواح حينما اسمع وقع خطار وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر أحد الصحابة بل أحد التابعين قيل له وهو قبل الموت يبكي تخاف من الموت أنت خائف الآن من الموت قال تظنون أني أخاف من الموت والله لا أخاف من الموت إنما أخاف مما بعد الموت وهذا سائل يقول هل أهل البدع من شياطين الإنس الذين يدعون إلى بدعهم نعم هذا عمل شياطين الإنس دعوة إلى الضلال دعوة إلى الكفر والبدع هذا من عمل شياطين الإنس أم لكم jedno vjerovjesnika koji ne može biti čuti sa kazi, nego samo sa sunetskim imperom. نحنه يطلب مجد نسوك الأهل pogledajte, u muslimom sahihu, Abdullah ibn Masud radijallahu anhu kaže da je umu Habibe, majka vjernika, žena Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam uputila dobu, pa kaže, o Allahu, daj mi da, jel tako, poživi sa svojim mužem, Allahu i poslanikom sallallahu alaihi sallam, u smislu da dugo poživi, tako, i sa mojim ocem Ebu Sufjanom i mojim bratom Muavijom. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam lan yuakhir Allahu shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala lan yuajjila shay'an qabla ajalihi. Allah neće ništa ubrzati prije odredbe, niti će išta odgoditi. A da si pitala Allaha subhanahu wa ta'ala da te sačuva kaburskog azaba, o tako, i džehennemske vatre, bilo bi ti bolje. Soba potvjernika. هناك ببعضهم غدروا ذاك ببعضهم غدروا فهذا أمر دنيانا, دنيانا تغر وعيشها كدر كدر فقل لي أنت يا مسكين يا مسكين كيف بدا لك الأمر الأمر فهذا أمر alihi wa sahbihi wa sallam sasvim katira. U ba'd. Draga braća, mi smo bili uobičajali da čitamo iz risale pod naslovom Fafirru ila Allah i Allahu objeđite i u tom kontekstu smo govorili o fitnama i došli smo do govora o novotarijama i novotarima. Obzirom da sam vidio da ćemo u okviru dersova iz Akide, znači koji su subotom navječili, govoriti o novotarijama i novotarijama, pa da se ne bi ponavljali, tako, i da ne bi dva put govorili o istoj stvari, ostaje samo na vama da vi dođete i subotimo, tako. Onda sam se odlučio da govorimo u ovom, znači, terminu, nedeljom, o nečem drugom, za Allahovu pomoć da se koristimo i da nam to pomogne da se čvršće Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri držimo a radi se o nečemu što sve nas čeka i nečemu što je neizbježno. Radi se kako je ovdje doktor Umar Suleiman Leškar rekao mali kijanet. Tako? Kažu ima veliki kijanet, ima mali kijanet. Tako? A mali kijanet je smrt. E, Allah subhanahu wa ta'ala je insana stvorio ne da živi na dunjalku, je tako? nego mu je Dunjaluk samo jedna prolazna stanica, a njegov vječni život je na ahiret. Zbog toga čovjek na Dunjaluku, jel tako, sa svakim trenutkom ide, stvari je to njegov put i sa svakim trenutkom ide prema tom ahiretu. I ide u susret s tom ahiretu. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je u ljudskoj duši duboko ugradio osjećaj i želju i težnju za vječnost. I insan se buni protiv toga da ga jel tako, jednog dana nestani, da ga više ne ima. Ne buni se u stvari da diže neku pobunu, nego iznutra u sebi ima potrebu da bude vječan, jel tako? Zato što ga Allah smano tajla u stvari, nakon što je ga istvorio, stvorio za vječnost. Insana nije bilo, jel tako? Nije bio ništa. Pa kad, nakon što ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, E sad je njegovo postojanje šta? Vječno. Sad ga je Allah spanova tada stvorio za vječnost. A ovaj dunjaluk prolazan. E zbog tog osjećaja šeitan je lako prevario Adem Alisa. Jer mu je baš to obećao. Al tako? Kala je Adamu hel edullu ke ala šeđeratil huldi o mulki la jebra. O Adem, hoćeš da ti pokažem drvo vječnost i vlasti koja neće nestati. Ha, jesi vidio? E, o tome se radi. Znači, pa insan ima taj osjećaj težnje za tom vječnošću. Zbog toga ljudi koji ne vjeruju u ahire, oni vide da Dunjaluk prolazi, tako? Vide da im život na Dunjaluku će proći, neminovno. I da oni idu ka smrti. I vide da ta smrt često dolazi iznenada. I vide da sa tom smrću će oni proći. A ne vjeruju ahiret, ne vjeruju da će biti poslije toga išta. Šta taj kufr kod njih izaziva? Izaziva jedno teško psihološko, psihičko stanje, ali tako? Izaziva veliku tegovu i veliku nesreću. Veliku nesreću. Insan koji ne vjeruje ahiret, i, a vidi svjestane da će suvog dunjalka nestati i proći, ma koliko mu bilo pruženo užitaka na ovom dunjalku. Samo ako mu neko najde i napomene mu da će tu brzo sve proći, sve mu zagorča. Tako? Znači ne može biti slatko to sve. Sve će to brzo proći. I to su velike trgove, tako? Drugi kad shvate to i vide da će život proći, šta onda? Onda se okrenu u žicima. Tako? I onda trče da što više od ovog dunjalka ugrade što ih opet dovede do čega? Do nesreće. Tako? Jer <clears throat> pretjerivanje u tim požicima dovodi do čega? Do gubljenja slasti u tome. Jel tako? Pa pretjerivanje u jelu i piću dovodi do čega? Da čovjek izgubi slast u jelu i piću. I u bilo čemu izaziva razne druge nesreće. Pa ako insan pretjeruje u određenim jelima, brzo njegov organizam oslabi i poslije ne može da podnese baš to jelo koje on najviše za kojim žudi, ili tako? I tako, na razne načine, znači, ljudi ostaju nesretni. Pogotovo njihova nesreća šta? Što on misli da se njegovom smrću, jel tako, njega više nestaje i gotovo. Nikad više nema ni dragih prijatelja, nema više, ili tako, nikad više ničega i da njega nestaje. I onda oni vidjet ćete da njihovi, znači ti imami u tom kufru, pišu, jel tako, žalopojke o toj smrti, da bi drugi čitali, nadajući se da će im to olakšati, to im samo njihovu, jel tako, boli i žal i tugu i nesreći, samo još više pove, povećavaju. Zato ste primijetili kod nas ovi džaheli, da ne voli da se spominje smrt. Čim spominje smrt, kaže, ja nemoj mi o tom. Hoće da pobjegne od toga, da, da se ne sjeća toga. Da ne razmišlja o tome. Zašto? Jer ne vjeruje u ahiret. Ne vjeruje u Allaha, odnosno ne vjeruje u, ahiret. Ne vjeruje u proživljenje. Pa, obzirom da je naš boravak na Dunjaluku kratak i da smo mi svi putnici prema ahiretu, tako, onda ima velike potrebe da budemo obavješteni o tom ahiretu. Gdje to mi idemo? Šta to tamo ima? Tako? Jer da nas je Allah svano teara samo onako površno obavijestio o ahiretu, ta površna informacija, je tako, kod mnogih bi ne bi izazvala onaj potrebni osjećaj. Jel tako? Šta treba da se osjeća kad se spomene ahiret? I šta treba da se vjeruje, šta treba da se misli? Ne bi ljudi, znači, ne bi izgledala ta informacija ubijedljivo. Je tako? Zato je Allah subhanahu wa ta'ala u ahiretu objavio brojne ajete Resul sallallahu alaihi wa sallam je puno govorio o ahiretu, o brojnim detaljima ahireta. Pa često insan se zapita zašto je Resul sallallahu alaihi wa sallam obavještavo i prenosio o svakom detalju ahireta te da će biti ovako, pa bit će ovako, pa bit će ovo, pa na hiretu ima ovo, pa ima ovo, pa ima, pa sitne brojne detalje, puno toga je, znači o ahiretu je mnogo, znači puno informacija ima. Zbog čega? Da insan shvati šta? Da je to istina. Tako? Da je to istina, da je to stvarnost. Da ne bi sebi umislio da su to neke, tako, priče o nekom nestvarnom životu. Jel' tako? Kao što mnogi vjeruju. Mnogi, mnogi vjeruju, čak mnogi sami Mibera govore o tome da je to samo tamo na Afiretu neki duhovni život, da, jel' tako, da da nema samo stvarnog života. Jel' tako? Mnogi sami Mibera govore da neće biti jelasno proživljenje, jel' tako? Do te zabude dođu. A iako je Resul sa Vlade i detaljno sve opisao. Kazne kakve su, ali tako? Kakve su nagrade do, do u detalje, ali tako? Kakve jela, pića, užitaka, hurija, ali tako? Kakvi kazni, džehennema, vatre, patnje, mučenja, ali tako? Zlostavljanja, zehmerija, ali tako? Neće biti kažnjavani samo vatrom, nego i, i zimom, zehmerijama, je tako? Sve u detalju. Da insan, šta, shvati da je to stvarnost. Da svati insan da je to stvarnost. Prezo sallallahu alaihi sallam opisuje jedan detalj kako se čovjek sresti svoju ženu, je tako? svoju rozbinu, svoje prijatelje. Kad mu zafali, samo jedno dobro djelo, je tako? Pa kad mu žena kaže, ja stvarno ti bio dobar muž, je tako? Sve u redu. Ali danas ni to dobro, jedno dobro djelo ti ne mogu pokloniti. Jer ne znam što će biti sam. A, vidi, kako je to, to Resul Salomar je Selem kad taj detalj spomeni. I takve detalje. Vidi kako je to stvarno. Znači, to nisu neke iluzije, nešto je to. To je stvarni susret, halo. Zahvalo nam, vidiš. Propašću, može samo jedno djelo. Stvarni razgovori, dijalozi, ličnosti. Ti i tvoja žena. Ti i tvoja djeca. Tvoj roditelj. Svatat znači da je to šta? Istina. Da je to istina, da je to stvarnost koja nas čeka, taj ahiret. E taj ahiret, znači, danas Resul sallallahu alaihi sallam o tome nije obavijestio, ništa od toga mi nikad ne bi mogli šta, ne dokučit, ni shvatit, ne razumit, je tako? Međutim, Resul sallallahu alaihi sallam nam je detaljno to objasno. Isto tako, mnogi ljudi, kad hoće na osnovu svog razuma da razmišljaju o ahiretu, onda dođe u situaciju da brojne ajete i hadise koji govore o ahiretu zanegiraju. Zašto? Zato što pokušava i to razumom da dokuče i svati. A da li insan može razumom dokučiti nešto što je tako ne može? Pa šta on može razumom? On može razumom ovo što je upoznao, Dunjalkova. I onda pokušava pomoću dunjalučkih mjerila koji on ovdje zna na dunjaluku da svati ahiretu. A ne može da shvati da je ahiret sasvim nešto drugo i da na ahiretu neće biti ove zakonitosti dunja, dunjalučke. Uglavnom neće biti, neke će biti. Ali ahiret, ahiret, ne mora da znači da na ahiretu sve važi ista pravila, isti zakoni koji su, koji su na dunjalku. Zbog toga je, znači, bilo nemoguće i zbog toga je potrebno šta u tekstovi i hadise koji govore o ahiretu jednostavno vjerovati i tako ih prihvatiti. Ali, ono što nije objašnjeno kako, kako će, u to ne treba ula, ulaziti, niti pokušavati to razumom dok učiti. Pa kad govorimo o ahiretu i o tome da, da smo mi svi usmjereni prema ahiretu i da mi svi idemo ka ahiretu, onda je prva stanica ahireta šta? Smrt. Je tako? Prva stanica, odnosno prva stvar koja se događa, je tako, jeste smrt. I ovu smrt mnogi nazivaju kako? Mali kijamet. Je tako? Mali kijamet. A kijame, je tako, je jedno od imena sudnjeg dana je li tako? Jedna od mjera sudnjega. Pa, kogod umri, za njega je kijamet počeo. Je li tako? I njegov lični kijamet se već dogodio. Zato što prestaje vrijeme njegovog djelovanja, a počinje vrijeme čega? njegovog nagrađivanja ili kažnjavanja. U Buharinom sahiru i muslim isto tako bilježio da Ajša radijallahu anha da je rekla dolazili su ljudi od Beduina Rasulu sallallahu alaihi wa sallam pa su ga pitali o sudnjem danu. Pa je Rasul sallallahu alaihi wa sallam pogledao u njih, pa bi našao među njima najmlađeg. Pa bi onda rekao, ako ovaj bude poživio, tako, neće doživit on svoju starost, a nad vama će već kijamet nastupiti. Pomrijeće ono. Pomrijeće ono, je li tako? kad je našao najmlađeg među njima, kaže, ako ovaj bude poživio dugo, on neće doživiti svoju starost, a vas će sve kijamet već stići. Već će vas kijamet zahvatiti. U smislu, vaša generacija će sva izumri, izumrije. Pa je to, znači, šta? Dokaz da je Resul sallallahu sallallaha rije sallam nekad za smrt govorio da je kijamet za smrt govore da je kıyam. Kaže Ibn Ketir, rahimahullahu ta'ala, kaže ovdje Resul sallallahu alaihi ve sellem u ovom govoru misli se da će, da će izumrijeti njihova generacija i da će oni ući u svijet ahireta. Pa kogod umre, već je njegov kijamet nastupio. Kao što neki ljudi kažu, kogod umre, njegov kijamet je već nastupio. U ovom smislu da kažeš nekome kogod umre njegov kijamet je već nastupio, je ispravno ovako reći. Međutim, Ibn Kesir kaže, nekad filozofi, je jel tako, i nevjernici, kažu kogod umre njegov kijamet je nastupio, ali misle na nešto drugo. Na što misle? Da je završeno sa njim i da nema drugog kijameta negirajući proži, proživljenje. Pa onaj ko u ovom smislu kaže kogod umre njegov kjavet je nastupio, šta? On je kjafir. Ali onaj ko kaže kogod umre njegov kjavet je nastupio u smislu da je već on ušao u svijet ahireta, ispravno je tako da, da se kaže. Ispravno je tako da se kaže. I isto tako Ibn Tajim govori o tome da je onaj e, e, smrt, da se smrt naziva znači prvim kijametom ili malim kijametom i inače da čovjek ima znači e, jel tako, dva kijameta, to je njegova ta smrt i drugi put pro, nakon proživljenja kad bude, kad bude suđenje. Jel tako? I ima dva puta ga Allah subhanahu wa ta'ala oživljava. Prvi put kad ga je stvorio, jel tako, oživio ga i oživit ga. Drugi put na sudnjem dan. Znači dva puta ga Allah subhanahu wa ta'ala oživljava. I dva puta ga u smrći, jel tako? E, ostaje, znači, ovdje da vidimo. Naravno, posle ove smrti vi znate da je stvari smrt, trenutak kad duša napušta tijelo. Kad se duša od tijela, to je ta smrt i to je taj kijam. A da je život bio šta? Trenutak kad je duša udahnuta u tijelo Je tako? Život, oživljavanje je trenutak kad Allah subhanahu wa udahne dušu u tijelo A to se dešava u utrobi majke. A smrt je suprotno od toga. Rastavljanje duše u tijelu. E sad, kad čovjek umre, mi kažemo, za njega nastupa život berzeha. Život u berzehu. Jeste li čuli za to? Kažu berzeh. E to je sad stanje između dunjalka i ahire. Ovaj berzeh je u stvari taj među pre, među prostor, između Dunjaluka i Ahire. Pa šta je Berzeh? Berzeh se upravo tako u jezičkom smislu i koristi. Berzeh nekad znači šta? Paravani za zastor ili pregrada. Tako, pregrada. Ođa'ale bejnohuma berzehan i Allah je između njih dvoje učinio berzeh. Između čega dvoje ovdje Allah s.a. govori? Između dva mora između dva mora Allah subhanahu wa ta'ala je učinio šta? Pregradu. Pregradio dva mora. Čine je pregradio jednim nepremostivom pregradom koja je također more. Je tako? Znate li za to? Čuli ste, znači, o tome kako su učenjaci to otkrili. Je li tako mašala, pa se onda dugo ibretili kako to moguće? Je tako? Da čak voda struji i prođe, ali da ta pregrada ostane i dok prođe kroz taj berzeh i dok uđe vamo poprimi sve osobine ovog drugog mora i ništa se ne osjeti da je ništa pomije, se pomiješalo. Sve ostane na svojim temeljima. Ali tako, ta granica se ne pomira. E to je berzeh. Što se tiče ovde, znači šta je berzeh kad se govori o ahiretu, to je ta, to vrijeme od smrti do ponovnog proživljenja. To je prostor između Dunjaluka i Ahireta. Prostor, vremenski prostor, je tako? I prostor u stvari stanje čovjeka između dva živo, života. Života na Dunjaluku i života na Ahiretu. Po pa tako onda smano otara... To je za dušu samo, nije za tijelo. Jest, i za dušu i za tijelo. Berzeh je, znači, stanje i za dušu i za tijelo. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَهٌ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ I za njih je, je tako, berzeh, zastor ili šta? Taj poseban život, poseban među prostor do dana kad će biti pro, proživljen. Do dana kad će biti proživljen. Znači, e, šta je ovdje min varaihim berzakom? I za njih je berzak do dana kad će biti proživljen i kaže mu džahid, to je prostor između, to je u stvari ono između smrti i proži, i proživljenja. Pa berzak počinje sa smrću, a završava sa konačnim proži, proživljenjem. Isto tako Šabi kaže, kad su mu rekli umro je taj, taj, kaže on nije ni na Dunjaluku, niti je na Ahi, na Ahiretu. Pa gdje je on? U Berzehu, u tom među, među prostoru. Ibrun Qajim kaže, kad se spominje kaburski azab, tako, kaburske patnje, to su u stvari patnje u Berze, u Berzehu. Kad se spominju u to su u stvari u u, ber, u Berzehu. Znači, u tom vremenu između smrti do, i proživ, i proživljenja. U stvari, u, u vremenu u kojem je čovjek boravi nakon što je završio boravak na Dunjalu, do proživljenja. Pa kaže da insan iz ovog prostora, znači iz ovog vremena, na neki način, je tako, nije ni na Dunjaluku, a nije ni na Ahiretu, nego je u tom nekom međuprostoru. Pa sad ovdje govori poslije toga o samoj smrti. Šta je to smrti? a ja sam već na neki način vama objasnio šta je smrt. Jer ljudi ovdje jezičani pogotovo su se mnogo patili oko toga da definišu smrt. Pa su govorili smrt je suprotno život. A kad dađeš tamo poslije definiciju šta je život, kaže to je suprotno smrt. Jel tako? A u stvari, meut, jel tako, u arapskom jeziku znači stanje mirovanja. Prestanak kre, kretanja. Je tako? Maut u arapskom jeziku je isto što i sukun. Je tako? Stanje mirovanja. Dok je život, je tako, uvijek upućuje na stanje pokreta, kreta. Život na stanje, kretanje. Pa dobro, životinje znači kreću se. Šta je sa biljkama? I biljke se kreću, je tako? Pomjeraju se. Je tako? Biljka koja je živa, ona se stalno trepti i, ra i razvija. Znači, u tom treptaju i trzaju, šta ona se razvije. Jer kad ima, kad ono gledate na nekad onaj ubrzani snimak neke biljke koja se razvijala, tako? ona se razvija šta kao da se trza. Je tako? Ljudi par dana snima biljku i onda ti pusti u dvije sekunde snimak. Je tako? I ona kad se razvije, ona liska kako se razmotava, tako kao da se trzne. Znači, kreće se. E to je život. I život uvijek upućuje na, na kretanje. Pa, što se tiče samog života insana, ono počinje, jel tako, ud, udisanjem. Kad se udahne duša u tijelo, a to je prema hadisu, 120 dana tako nakon začeća da se udahne duša u tijelo i od tada je insan živ. živ. Njegov život prestaje sa izlaskom duše. Njegov život prestaje sa izlaskom duše. I to je zanimljiva stvar, ali tako, to je jedan od Allahovih ajeta. Jedan od Allahovih najočitijih znakova. Šta? Život i smrt. Evo mi sad ovdje sjedimo, jedni utruk je gledamo, razgovaramo, trepćemo, jel tako, razmišljamo, živi. I odjednom se nešto desi i završeno. Niti trepće, niti govori, niti šta osjeća, niti se može pomjeriti, ništa. Šta to vidi? sad živ sad više nije. A ništa nismo vidjeli. Pa tako? Ništa praktično nismo vidjeli. Šta bi? Ha? Gdje ode? Znači, to, to je Allahov ajet, jel tako? To je to, ta duša kad napusti tijelo, nema u tijelu više života. Čim se duša rastavi od tijela, nema više mrtva džava što može srce, bubre, sve ispravno. A nekad bude neispravno, pa ljudi ugrade pumpe razne i ovo i ono, a ono pa oživi. Nije duša izvršna, džava. Kada? To je ajed. To je bio ajed za jednog beduina. Je tako? Prenosi ovdje poslijeć, ja spomenjam to, stihove, beduin, vidio čovjeka u punoj snazi, ali tako, i odjednom umri. Šta ti vi, kaže, šta si jahu, konjaš, ta se des, I vreti se, njemu to bio ajet, i onda se čudio, zamišljao se o tebe, šta je to što, tako, sa čim prestaje život, a pa to je ta, znači, duša koju Allah subhanahu wa odvaja od tijela i nastupa smrt. Kad govorimo o smrti, na ovaj način da duša napusti tijelo, onda opet imamo tu šta? Veliku i stvarnu smrt i malu smrt. Pa je velika stvarna smrt da duša konačno napusti tijelo, je tako? A mala smrt je sam spavan, je tako? Praktično svaki put kad čovjek zaspe, on je djelimično umru. Mrtav. Zašto? Zato što njegova duša djelimično napušta njegovo tijelo. I Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u Koranu. Allahu je tevafal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى kaže Allah subhanahu wa ta'ala usmrćuje duše kad im dođe smrt. ona koja ne umre u snu. Alikum selam. I onu koja ne umre u Allah subhanahu wa ta'ala uzima i zaustavlja onu koju je odredio smrt, a drugu šalje do određenog roka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje šta? San, je tako? Spominje san da Allah subhanahu wa ta'ala usmrćuje duše, a je tako i one koji kad je tako su mrtve u, u snu ako im nije odredio eđel da ih ponovo vraća i po i pošalju do određenog roka na ovaj način znači je dokaz da je i sam san djelomično smrt. Dobro, poslije što je dokaz jest dova poslije buđenja je također šarijetski dokaz da je to bila smrt, jer ti kad se probudiš Allah zahvaljuje što je te proživio. Tako, Allah se zahvaljuje što je te proživio, znači da si bio mrtav. Sam san, je tako, je dokaz te smrti i dokaz Allahov aje, kaže Ibn Tejmije, da a o tome ćemo govoriti kad budemo govorili o kaburskom azabu, je tako? O zlostavljanju u kaboru. Mnogi su ovo zlostavljanje u kaboru i nagradu u kaboru zanegirali. Zašto? Zato što ne vide ništa od toga, nikakvi posljedica. Kako to? sam mrtav. Gdje će biti sad da on doživljava neku nagradu ili kaznu? Kaže šeikul Islam im tebi je dobar primjer, može biti šta? san, a nekad insan nešto sanja, usnu, neki azad preživljava, a mi sjedimo kraj njega i ništa ne znam. A on muke tamo muči. Jel' tako? Ili u najvećim užicima uživa, mi sjedimo kraj njega, ali ništa ne vidimo i ne osjećamo. Tako? Tako da je Allah svano tajana moćan da priušti užitke i take i muke take. A ove muke i ovi žici su stvarni. Jer insan kad se probudi, probudi se prestravljen, jel tako? Čak šta više, do te mjere nekad taj azab dođe da on, ta njegova muka i patnja na kraju dođe do izražaja pa se vidi i on drekne i počne plakati, skoči. Jel tako? Ilo u usnu. Znači, može li ovo biti da, ne, da to nije bilo stvarno? Jel tako? da nije bilo to stvarno. To je bila stvarnost, samo što je to jedna druga dimenzija, druga stvarnost, nije ova. Jer da nije bila stvarnost, što bi on drećio, iskočio i oznojio se, stavi prestravljen i ne može da se smiri poslije dva sata, je tako? Znači da je bilo to stvarnost, to što je on usno vidio, to je stvarni život bio. A tako isto kaboski, kaburski adab. Pa i ovaj san i ovaj je, tako, je također smrt i najbolji dokaz je tako o samoj smrti a još jedan Allah subhanahu wa ta'ala E, što se tiče ove smrti, ne treba nikome govoriti da je ona nužna i nezaoglazna. Ali tako, nikoga ne treba objeđivati da, da će umriti. Da će sigurno umriti. Ali tako, ili možda neko, nekome treba i to objasniti. Ali tako, da ne ima šanse da će ostati. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nas i o tome obavještava. Kullu še'in halikun illa ođe. Rahul hukum vajlihi turđe'un. Ovaj se. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala sve će propasti osim njegovog lica. Znači, osim Allahovog subhanahu wa ta'ala lica. Njemu pripada sud i njemu, će se, i njemu ćete se vratiti. U suri Rahman, kullu men alejha fan, wa jebqa veđu rabbike dhul jelari wal ikram. Sve što je na njoj će proći, nestati, fan. Je tako? Umrijeći. Sve će umri. A ostaće lice tvoga, gospoda, kulu nefsim da je tatul maut. Svaka će duša smrt osjetiti. Ovde svako će smrt osjetiti. Je tako? Kulu nefs, svako će smrt osjetiti. Svako će smrt zaik. Zauk je ukus zeuk. Tako. Svako će smrt kušati. Osjetiti. Tako. Kao što hranu osjeti, proba. Tako. Pa osjetit će šta? Osjeti ukus hrane. E tako, svako će smrt oprobati. Svako će smrt kušati. O inama tu ofeona u džurokom jamal kijam i vama će samo nagrade, jel tako, biti isplaćene na sudnjem danu. Fa فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَوْدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاز Pa ko se spasi od vatre i bude uveden u džennet, on je uspio. On je uspješan. وَمَلْ حَيَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ A dunjaluk je samo lažno, varljivo naslađivan. Pa kaže ovde uh, doktor Omar Leškar, da je iko bio sačuvan od ove smrti i od kušanja smrti, da je iko to, to je tako, da je ikome to bilo dato, bilo bi dato Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kao Allahovom najodabranijem robu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je baš njemu još za njegova života objavio šta? Inneke mejitun wa innahum mejitun i ti si mrtav, a i oni su mrtvi u prošlom vremenu. Zašto ovo u prošlom vremenu? I ti si mrtav, a i oni su mrtvi. To je toliko sigurno kao da je prošlo. A tako? Znači, to je završena stvar. A rezum se Allah resim, još živ, još mu se objavlje. A Allah s.a. mu objavlje kao živom, još kaže ti si mrtav a i oni su mrtvi. Znači, to sigurno dolazi. Jel' tako? Čak i u našem jeziku to postoji. Kad neko, nekome hoće da zaprijeti na naj, da tako kažem, većim stepenom prijetnje, šta mu kaže? Mrtav si. Znači, a on živ, stoji ispred njega, ali on kaže mrtav si. Znači, ubit ćete sigurno. Je tako? To i u našem jeziku postoji. E tako. Pa Allah subhanahu wa ta'ala obavještava Rasula sallallahu alaihi sallam da i on mrtavi, da i njega smrt čeka. Isto tako Allah subhanahu wa ta'ala tješi Rasula sallallahu alaihi sallam time da je to njegov zakon i da niko nije prije, ali tako, ostao vječno. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَ إِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Nikome prije toga od ljudi nismo dali da vječno živi. Pa ako ti umreš, hoće li oni iza tebe ostati vječni? U tako? Neće. Sve smrt očekuje. To je stvarnost, to je istina. Ova smrt, je li tako, Rasul sallallahu alaihi wa sallam je u jednoj dobi spomenuo da je, znači, smrt nešto što sigurno čeka ljude i džine, a Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji ne umire on je vječan. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, A'udhu bi izzetike alladhi la ilaha illa anta alladhi la jamut, wal insu wal jinnu jamutu. Utječem se tvojim izzetom, tvojom snagom i ponosom, tako, mimo kojeg Boga nema, ti si taj koji ne umire, a džini i ljudi će pomriti. A džini i ljudi će pomrijeti. Ova smrt koja neizbježno dolazi i svakog od nas čeka, ona se, braćo, događa u tačno određenu vrijeme. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednog dana. Vidi kako Allah subhanahu wa ta'ala nas ovim obavještenjima razrahači. Jednostavno, insan poslije ovog saznanja i čvrstog uviđenja ovo bude rahat. Nema patnji. Ali da kažemo, znači da spomenemo dokaze. Prvo pa da onda se malo vratimo na, na psihologiju vjernika, psihičko stanje vjernika i nevjernika. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا كَانَ لِنَفْسِ نَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِيْذْنِ اللَّهِ niko neće umrijeti osim sa Allahovom dozvolom kitaben muadjala u određeno propisano vrijeme. Niko neće umrijeti osim sa Allahovom dozvolom i u tačno određenu vrijeme. Ejnema tekunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyir. Gdje god vi bili, ti će vas smrt Makar bili i utvrđenim bedemima, nebuderima, zgradama, kako god hoćete, prevedite se do. Je tako? Voli ummetin ađel. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون svaki ummet ima svoj određeni rok pa kad im dođe rok ni jednog trenutka im se ne odgađa niti dolazi pri prije. Niti dolazi prije. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Reci smrt od koje bježite sigurno će vas stići. Zaista ta smrt od koje vi bježite, ona će vas sigurno stići. Vi ćete sigurno sret. Nahnu qaddarna bejnokum ul mauta oma nahnu bimesbuqin Mi smo odredili između vas smrt, među vama smrt i niko nas neće preteći. Isto tako u suri, je tako, uh, munafikun, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Nikome Allah neće odgoditi kad mu dođe eđel. Neće mu nimalo odgoditi. Kad mu dođe eđel. U suri Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome da njegov odredba, njegov odredba eđel ne kasni. Inne eđel Allahi laju ahar. Ne kasni ili se ne odgađa. Jeste mi razumili, braći? Znači, Allahova odredba se ne pomjera. Ni naprijed, ni nazad. Tako kako je. Tako kako je. Znači, ona dolazi u svoj vrijeme. Pogledajte, u muslimom sahihu Abdullah ibn Mas'ud radijallahu an kaže da je umu Habibe. Majka vjernika, žena Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam uputila dobu. Pa kaže, o Allahu, daj mi da, jel tako, poživim sa svojim mužem Allahovim poslanikom sallallahu alaihi sallam, u smislu da dugo poživi, jel tako? I sa mojim ocem Ebu Sufjanom i mojim bratom Muavijom. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, لن يؤخر الله شيئا الله سبحانه وتعالى لن يعجل شيئا قبل أجله الله neće ništa ubrzati prije odredbe niti će išta odgoditi. A da si pitala Allaha subhanahu wa ta'ala da te sačuva kaburskog azaba, je li tako, i džehennemske vatre bilo bi ti bolje. Znači, ne pitaj Allaha subhanahu wa ta'ala za eđel. Eđel je gotov. Je li tako? nego da si tražila zaštitu džehennema i kaburskog azaba, to bi ti bilo bolje. A ovo Allah s.a. ništa ni odgodit neće ni ubrz, ni ti ubrz. Hadith je u muslimovom sahiju, znači sahih hadith. Ništa Allah neće ni odgodit ni ubrz. E, sad se vraćamo na ono što sam rekao da treba malo obratiti pažnju, tako. Pogledajte sad, kad vjernik ovo sazna i ovo dobro naučite i ovo čvrsto povjerim, jer Allah svano je tajla nas o tome I poslije toga vozi auto, odleti pod kamion, ali tako, ubije ga struja, utopi se u vodi, ali tako, padne trepska na glavu, ubije ga. Šta god da se desi, Ima li razloga sad za neku paniku, za nešto? Za neki tu, neku bolesnu onu tugu, žal, plakanje, naricanje. E, ko ne vjeruje, on ima da se pati. Zašto? Govorio sam mu da ne ide, e da nije ošao. E da je ovo, e da je ono, pa onda se pide tuga, šta? Samo poveća. Jel' tako? I sad samo još više sebi, bol sam sebi izaziva, jer kad dođe u situaciju da pomisli, pa je samo da nije ošao, da je ostao bi, razumiješ, gotovo, onda mu dođe da... A ne može ništa promijeniti, gotovo. Završena stvar. Sada, znači, to je nesnošljiva patnja koje je vjernik pošteđen. Čusto vjeruje u kader. Kao tako? Vi znate za onaj slučaj, naš brat, Dževa, u Maglaju, mi zanijetili jaciju da klanjamo. Ja sam skratio namaz, klanio sam dva rekata, bio sam u Safiru. I na prvom rekatu učio neko od kraćih sura. Znači, prije namaza stojimo ovako i ja njemu isto govorim da pravna sa stani, raspoređujemo se. Zanijetili na prvu seždu. Samo je jednom pustio glas i gotovo. Završeno. I nema tu sad da nije, da je, da je ovo, da je ono. što. Nema gotovo. Eđel, iskucale kader došao, eđel, sve što je trebao, od zraka i zisu od nafake poju sve završi. Ne odgađa se. Niti kasni. Znači njegova smrt nije nastupila ni tijelića sekunde prije ni poslije. Mi smo tu sjedili, on, tako, on je taj čitav dan radio on, tako, nešto na bavušte ili mogo ga on, tako, klepiti nešto po glavi, ništa se nije desilo. Nego je došao tu u mesčinu da padne na seždu i onda nam se otakvo duša uzme. Razumijete? Na primjer, govorim jedan upečetljiv slučaj. I drugi razni slučajeva Allah subhanahu wa ta'ala dao pa smo vidjeli. Znači, to je nema odkađa. Tako da, što god insana zadesi, što god insan uradio, ničim on svoj eđel ne može ni brzat ni odagrati Ni ubrzati ni odagnati. Zato Allah subhanahu wa ta'ala poziva vjernike. Ja i alladine amru, la tekunu ke alladine kefar. Nemojte biti kao nevjernici. Wa qalu li ihwanihim إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا I onda govore svojoj braći kad umru, jel tako, odu na put ili bud odu u borbu pa poginu, kažu da su ostali kod nas ne bi ne bi im ništa bilo. Ne budete takvi vidi. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže da im to tako radi e, lijeđa'an Allahu fi kulubihim hasrata. Da Allah subhanahu wa ta'ala to učini još većim tegobom i gubitkom u njihovim srcima. Jer zato što oni tako govore i tako vjeruju, to im onda podaraju to srce. Jel tako? Veđa je Allah velike hasra ten fiku rubim, da Allah to učini još većom, jel tako, hasra. Žalom, osjećajem gubitka, jel tako? Te gobom. Da ih to pozere do kraja, jel tako? Zaba, si sam prošao urat od smrti, evo, vidimo se da je ovako znao, ne previsno. <laughs> e, vidiš što znači, tako treba, znači, sa jekinom gledat na tu stvar. Zašto? Zato, pa zato nam je to Allah subhanahu wa ta'ala i objasnio. Zbog čega nam je to Allah objavio? Zašto? To jednostavno se ne patiš. Se ne patiš. Da ne strahuješ. Je da, tako? da ne strahuješ, da ne, ne imaš patnje nikakve. Šta tada? Jer pogledaj, znači, kako, kakav je život onoga ko uvogu čvrsto vjeruje, a kakav je onoga ko ništa od ovo, za ovo ne zna. Koji iz svog džehla misli da je mogao to nešto promijeniti, ubrzati ili nešto odgoditi. da... Zato je to Allah i objavio, da se ne patimo, da nam olakša. Podučio nas Allah da sa znanjem živimo. I da sa znanjem, jel tako, sa istinskim znanjem, sa pravim znanjem posmatramo tu smrt. I ovo znanje insano šta? Po, pomaže. Čini ga stavljeni. Je li tako? Čini ga stavljeni. Zato je nepojemljivo, znači, da insan musliman, je li tako, desi mu se smrtni slučaj, da on hop, padne, vozi ga u hitnu i nekcije. Nema šta, šta je. Kak je ima za... Nema, Je tako normalno da insanu bude žao da pusti suzu, je tako? To je sve. Insanu je žao kad ti neko ko, ko ti je drago odputuje na neko kraće vrijeme. Nadaš se da će se vratiti, je tako? Pa može da insan pusti suzu, je tako? Pa kamo li kad umre, je tako? Sad ga dugo neće sresti, ne vidim. Ne ima smetnje tako. Sa te strane da se žali. Ali ovi žale zbog kadera, I to ih unesreći. Mi to, braće, ne možemo često, mi to ne možemo da pojimo, ne možemo da shvatimo. Tamo u, o, ovaj, u gornje malo či ispod sela, dole ima njihovo nevjerničko onaj grob. Ja sam dugo se čudio, znači, oni godinama niko ne živi od njih gore u selu godinama niko od njih više ne dolazi ni na svoje kuće i iman, imanje obiđe. Znači, kuće su im gori, još nisu prodali. I meci, znači, njive, niko tu godinama ne dolazi nikad da pogleda. Ali dole na to njihove te, onaj, groblje, groblje obavezno dolaze i obilaze. Šta je to? To je, znači, njihovo neispravno poimanje smrti, oni dolaze tu, oplakuju, žale. Ne znaju ni oni što dolaze, jel tako? Nikakvog ibrata ne uzmu da oni svace, pa i mi ćemo pomrijeti, nije nego. Jel tako? Pogotovo neki slučaj gdje je neka tek bila zaručena, pa umrla, pa to je sad svi oni tu, tu. Taj neki kavu, jel tako? Grob posebno i tako. Da Allah sačuva džahilijet. Ali, pogledajte, Allah subhanahu wa kad je mu'mine podučio životu, podučio ih smrt, smrti odvaj njima lak, lakšim. Ne samo da im je lakše, nego im je lako. Realno gledaju na sve. Gledaju onako kako je. Nije sve prvo što sa smrću ne prestaje sve. Znači ima proživljenje smrt nije konačna stvar, da više nema ništa. Ima sad u kaboru ili nagrada ili kazna. Ima proživljenje. Drugo, da je ovo Allah subhanahu wa ta'ala tako odredio. I taj trenutak davno propisao i da ga niko nije mogao pomjeriti. Ni naprijed, ni nazad. I svima. I da nikog zobić neće i nema šta da ti patiš to. Znači, to je realnost sa kojom treba jednostavno insan da zdravo živi. Ovo vrijeme smrti je svakako nije nikome poznato. Nikome nije poznato. Niko ne zna. Čak i sad ovi ljekari kad otkri kod čovjeka, je tako, neki galopirajući onaj rak, znaju li oni tačno kada će on umriti? Ne znaju. Oni vide da će on brzo, to tako, presuniti. Ali tačno kad Pa ja, ali opet ne znaju, taj, ne znaju termin, da kažu koliko je toliko sati taj, tog, tog dana ti će se... Čak i kad bi hađija moj znali i rekli toga i toga datma u to, to sati, jel tako? Pa gdje su prije ovoga bili da saznaju to? Što mu nisu rekli prije deset godina? Znači, opet znanje je kod Allaha znao, ali ne znaju znači tu. Evo, otkrio neki galobirajući rak i vidite da će on skoro preseliti. I to svi mi skontam, je tako, vidim, ali niko ne zna kad. I kad bi potrebno, je opet da se samo potrebno. Je, ali oni se i ne trude, oni otprilike kažu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je znanje o gajbu sačuvao samo za sebe, nikom to nije, nikom to nije otkrio. Kaže u hadisu koji je imam Bukhari, od Ibn Umara radijallahu anhu da je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao pet je ključeva gajba koji su samo kod Allaha. Inna Allaha indahu ilmu sa'a. Kod Allaha je znanje o sudnjem, a, o, o, o smaku. Jer sa'a je ovde smak. Kad će nastupiti smak svijeta? Samo Allah zna, je li tako? Kod Allaha je znanje o tome. وَيُنَزِّلُ الْغَيْفَ I on spušta kiš. pogledajte ovo, i on spušta kišu. Ljudi mogu naučiti, jel tako, u ovim nižim razredima osnovne škole kretanje vode u prirodu i taj proces. Ali to ništa ne pomaže. Opet Allah svana tela spuštaš kišu kad on hoće i gdje hoće i koliko hoće. Ali tako, sve po njegovom naređenju, u Da do najmanje detalje. Džaba su ljudi naučili da se mora isparava, je tako, pa da onda razlika u e, temperaturi, je tako, na visinama niža temperatura, manji pritisak da povuče, je tako, vjetro i pušu, pa podignu gore, pa kad se razladi te oblaci, da se ponovo pretvore u kapice vode, pa da panu džaba sto naučili, ali evo od, je tako, od proljeća gotov ne pada kiša. A pa svudite se isparavati. <laughs> Tako, suljica se isparava, gdje ode? Ne, a bez Allahove odredbe neće da paniti. I to sam gledao, tako mi Allaha nadviju se oblati, pogotovo onaj dan kad smo na džumi onaj, dobili kišnu dobu. Pa sam ovdje na Ikindiji vidio oblad, gotovo, samo da padne kišna. I obradovo sam se, bilo mi drago, alhamdulillah, Allah nam kabulio dobro. Kad sam izišao production, nigdje oblaškani. A tako je bilo na džume. Znači, od džume do akšama, Allah subhanahu wa dva put promijenio stanje. Oblači su tu. Znači, sve samo da padne. Crni oni, teški. Ovako ja vidio ovdje kroz prozor. Ja izišao production, ništa su ovo sve vedro što kod nas kažu ko džam, ko staklo. Negdje mrlje ne. Allah. Dakle, zaključak je šta? Samo da završim ovaj ajn. Da Allah subhanahu wa ta'ala zna kad će smak, jedino on, da on spušta kišu kad hoće, da on ju nezilo vajte. O ja'lemu ma fil arham i samo on zna šta je u utrobama majki, je tako? وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتُ I niko ne zna šta će sutra zaraditi i niko ne zna u kojoj zemlji će umriti. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo ovaj ovaj ajet. Isto tako se prenosi od Rasula sallallahu alejhi ve sellem da je rekao kad Allah subhanahu wa ta'ala hoće nekoga da uzme kaže onda učini a, ne neki sebe bil tako u smislu džala lagu fiha hađa znači kad Allah svana tara hoće nekoga da usmrti dadne mu potrebu za tom smrću Šta ovo znači? Da ode tamo gdje treba. Da dođe na to <laughs> mjesto. dadne mu potrebu za njom. Kad hoće Allah svano tela nekome odredio smrt, onda mu on dadne potrebu za njom. Je tako? Da on sam dođe tu i da... Je tako? Gdje treba. da preseli i da dođe tu. Eto. E, znači, e, to je ono što ćemo uz večeras kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom.